الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد <coughs> Aujourd'hui, c'est le cours numéro 15. Dans le dars de Kashf avec l'explication du cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Et on avait commencé à lire l'explication à une shubha, à une des shubha des mushrikin, euh, et cette shubha c'est quoi C'est la shubha qu'ils utilisent en disant par exemple que au jugement dernier, euh, il y a des hommes qui vont demander l'intercession de certains des prophètes, et que personne ne pourra intercéder pour eux ce jour-là, excepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Donc ils disent, étant donné que c'est permis d'intercéder ou de demander l'intercession au prophète sallallahu alayhi wa sallam au jugement dernier, donc c'est pas une forme de shirk et c'est permis. Et on a déjà lu la, lu la réponse à ce sujet-là en disant que si on demande le support ou le secours d'une personne présente euh, dans quelque chose qu'il est capable de faire, il n'y a pas de shirk là-dedans, c'est quelque chose qui est permis. Le shirk, c'est uniquement si tu demandes de l'aide ou tu appelles au secours quelqu'un qui n'est pas présent ou quelqu'un qui est mort, hein, qui est enterré. Tandis qu'au jugement dernier, les gens seront réunis et le prophète Mohammed sera présent, il sera là et il est en position, il est capable de faire quelque chose. D'accord Donc, dans ce cas-là, c'est pas une forme de shirk. Et on lisait les explications du shirk Zayd qui clarifiait cette question-là et qui expliquait plus en détail la, la réponse à ce sujet-là. Et on va continuer donc à lire son explication, Inch'Allah. Le <coughs> chef dit, donc là on a expliqué euh, au sujet de, du fait de demander, à propos de, euh, de demander l'aide des gens qui sont morts, comme les gens sont par exemple certains des mushrikines aujourd'hui, qui vont à la tombe d'une personne pour lui demander son secours. Maintenant on va voir que le chef explique aussi, même quand une personne est vivante, si tu demandes à cette personne-là de faire quelque chose que seul Allah peut faire, alors ça peut rentrer ça aussi dans le shirk. Hein, le chef dit وهكذا طلب الشفاعة من الحي الغائب كأن يكون الداعي المستغيث في قطر ومن ومن يسمى ومن يسمى بالولي والصالح في قطر آخر ثم يناديه نداء في غيبته لا يسمعه بحال من الأحوال سواء قرب, سواء قرب آه، منه أو بعد وإذا كان لم يسمعه سماعا يرد الجواب عليه فإن دعاءه له واستغاثته به من الشرك الأكبر آه، لأن فاعل ذلك يعتقد أن الولي الحي آه، أن الولي الحي هذا يعلم الغيب ويعلم الطلب ونوع الطلب ومراد الطالب فجعلوه إلها مع الله عز وجل وهكذا ما يفعله المشركون في كل زمان ومكان ولمشرك زماننا النصيب الأكبر من هذا الشرك الأكبر في معظم ديار الإسلام يعتقد يعتقدون أن فلانا ولي من الأولياء <coughs> فإن كان حيا فإنهم ينادونه ويستغيثون به ويستعينون به وهو غير حاضر وإن, وإن كان ميتا وهو حاضر أو غير حاضر فإن, كلا فإن كلا الأمرين من الشرك الأكبر الذي لا تقبل معه صلاة ولا زكاة ولا حج ولا ذكر ولا أي عمل من الأعمال فهو ينطبق عليهم قول الله عز وجل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقول الله تعالى ويحسبون أنهم مهتدون وليسوا على شيء من التوحيد وليسوا على شيء من مراد الله منهم Maintenant, qu'est-ce que ça signifie ce passage Ça signifie que, euh, de même que demander l'aide et l'intercession d'une personne qui est vivante mais qui est absente, comme par exemple euh, si une personne est quelque part, on va dire euh, une personne X est au Canada, ok, et la personne qui l'appelle, Y, est en Afrique, ou bien en Chine, hein, quelque part en Chine. Et il dit que cette personne qui est, qui est Y et qui est en Chine, c'est un wali, ok Et il l'appelle alors que, en réalité, c'est-à-dire il appelle son nom ou il l'invoque, hein, il l'appelle au secours, alors que cette personne qui est Y, qui est en Chine, elle, a, elle entend rien, hein, elle peut même pas savoir non plus qu'est-ce que la personne lui dit, parce que la distance est tellement grande, c'est impossible pour cette personne de comprendre ce que X demande. D'accord Donc, le cheikh il dit, étant donné que cette personne-là, elle n'entend pas, elle ne peut pas répondre donc à son appel et à sa demande et à son, à son appel au secours. Et donc ça fait partie du shirk akbar. Euh, donc c'est pas seulement lorsque quelqu'un demande l'aide d'une personne qui est morte ou appelle au secours une personne qui est morte, mais c'est également quelqu'un qui appelle à l'aide ou au secours d'une personne qui est vivante mais qui est absente, c'est-à-dire qui n'est pas présente et qui ne peut pas euh, physiquement entendre la personne qui l'appelle. D'accord Et donc, donc cet appel au secours de, la part de cette personne, ça, ça, rentre dans le shirk al-akbar. Pourquoi Ça rentre dans le shirk al-akbar. Pourquoi Parce que la personne qui appelle, comme X, quand il appelle Y, en shirk, hein, eh ben, ça veut dire qu'il s'imagine, ou bien qu'il croit, que Y a la connaissance de l'invisible, et qu'il entend les, euh, des choses que seul Allah peut entendre. Hein, parce qu'à cette distance-là, aucun être humain ne peut entendre quelque chose euh, physiquement, c'est impossible. <coughs> à moins que, par exemple, il utilise un téléphone. Dans ce cas-là, ok, c'est correct. Mais s'il n'utilise pas un téléphone, c'est impossible que quelqu'un t'entende. Même à Montréal, si je suis ici et puis toi tu es à la rue Saint-Michel et que je crie, probablement tu peux même pas m'entendre. Alors imaginez il y a quelqu'un qui est à un autre continent ou un autre pays dans, le monde. D'accord Donc, ça, ça revient à, une aqidah qui est fausse. Et cette aqidah, c'est quoi C'est que tu crois que ce wali, il, connaît al Il qu'il a al C'est pour ça. Sinon, quelqu'un qui ne croit pas que lui, il connaît le il ne va pas même penser à l'invoquer, cette personne-là. Pourtant, il y en a, des, il y en a beaucoup de gens même qui, qui se disent musulmans et qui, qui disent la ilaha illallah, qui font la salat, qui font, qui font le hajj et tout, et qui, qui croient à des choses comme ça. Hein Donc, euh, le chef il dit, ils ont fait de ces gens-là comme un dieu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que c'est ça que beaucoup de mouchrikoun aujourd'hui à notre époque, et pas, seulement à notre époque, mais tout, à tout, dans tous les endroits et à toutes les époques, ils, font ça, des choses comme ça. Et les, les de notre époque à nous, aujourd'hui, ils ont une des plus grandes parts dans, ce dans cette forme de shirk majeur dans la plupart des pays musulmans aujourd'hui. Ils croient qu'un wali, un tel, ou bien qu'un saint parmi les saints, hein, qu'un saint parmi les saints a la capacité de <coughs> leur venir en aide. Euh, donc le chef, il dit donc si c'est une personne qui est vivante qu'ils appellent et, si la personne qu'ils appellent au secours est, vivante et qu'il et qu'il leur demande son aide et qu'elle n'est pas présente ou bien qu'elle est morte euh, c'est-à-dire qu'elle est morte euh, parce qu'il dit وإن كان ميتا وهو حاضر أو غير حاضر d'après moi qu'est-ce qu'il veut dire c'est que si ouais c'est ça c'est-à-dire que si par exemple la personne elle est morte mais elle est à proximité parce que des fois quelqu'un peut être mort peut-être il vient juste de mourir hein il est juste à côté de toi, ou bien il est mort mais il est enterré puis tu es proche de sa tombe, ou bien que sa tombe soit à des kilomètres ou à des distances très grandes, peu importe qu'il soit proche ou loin, hein, parce que pour le vivant, s'il est proche, il peut t'aider, mais s'il est loin, il ne peut pas t'aider, il ne peut pas t'entendre non plus. Tandis que le mort, qu'il soit près ou qu'il soit loin, il ne peut pas t'aider de toute façon parce qu'il est mort. Donc pour le mort, il n'y a pas, a pas la, question de distance, ça n'a pas d'importance, parce que depuis que tu l'appelles et qu'il est mort, il ne peut pas t'aider de toute façon. Donc ça rentre dans le shirk akbar. Le mort, bon, là-dessus, il, y a la question, est-ce qu'il entend Il y en a des ulama, ils ont dit, oui, les morts, ils entendent. Il y a des preuves que certains morts, quand on l'enterre, ils entendent les pas des gens qui, euh, qui quand ils retournent à salam. Et euh, il y a d'autres choses de ce sens aussi. Il y en a d'autres ulama qui disent, non, les morts, ils n'entendent pas. Ils ont mentionné d'autres preuves de ça. Allah anta bimusmi'in man fil qubur, il y a d'autres versets aussi de ce sens-là. Toutefois, même s'ils t'entendent, même si on dit, même supposant qu'ils t'entendent, les morts, supposant qu'ils t'entendent, même si ils t'entendent, ils peuvent rien faire pour toi. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans, dans l'ayah, in tad'uhum la yasma'u du'a'akum, walau sami'u mastajabu lakum. Hein? Même si tu les appelles, ils ne t'entendent pas ils n'entendent pas ton, invocation. Même si, et même s'ils entendaient, ils ne peuvent pas te répondre. Et au jugement dernier, ils vont rejeter votre euh, shirk que vous avez fait avec eux. Donc ça veut dire que quelle porte ils essaient d'ouvrir, Allah il l'a fermée pour eux. Ils ne peuvent pas ouvrir la porte pour essayer de prétendre que les morts entendent quoi que ce soit, donc on peut les invoquer. Non, même s'ils entendent, regarde, les anges, même s'ils t'entendent, t'as pas le droit de les invoquer. Hein C'est la même chose. D'accord <coughs> Donc le cheikh il dit, dans les deux cas, que ce soit pour un vivant ou un mort, hein, comme le vivant c'est quand il est loin, il n'est pas présent, ou bien le mort quand il est à proximité ou qu'il soit loin, les deux, dans les deux cas, c'est shirk akbar. Et celui qui, a, qui, a, qui est entré dans cette forme de shirk majeur, on euh, Allah ne va accepter de lui aucune salat, aucune zakat, aucun hajj, aucun zikr, et aucune de ces actions qu'il a fait parmi les actions euh, de, de, la, de la religion. Et donc, le cheikh il dit, alors, au sujet de ces gens-là, on peut euh, dire le verset ou appliquer le verset dans lequel Allah subhanahu a dit, dans Surah Al-Kahf, le verset 104, et ils s'imaginent ou ils pensent qu'ils font quelque chose de bien. C'est des gens qui s'imaginent en train d'être, en train de faire le bien. Ils s'imaginent qu'ils font le bien. Alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils font? C'est de l'écartement. C'est du shirk. Et l'autre verset, Allah subhanahu wa il dit, Ils s'imaginent ou ils pensent qu'ils sont bien guidés. salam Alors qu'en réalité, le cheikh dit qu'ils ne sont sur rien par rapport au tawhid. Hein? ala Ils ne sont sur rien de ce que Allah a voulu d'eux. Après le cheikh dit, إذن فشبهتهم هذه وهي استدلالهم بأن الناس يستغيثون يوم القيامة بالأنبياء شبهة باطلة لأن الأنبياء الذين يستغيثون بهم يوم القيامة أحياء والناس أحياء قيام ينتظرون فصل القضاء بينهم فيطول الموقف بهم يوم القيامة ويلجمهم أو يلجمهم العرق ويطول الزمن بهم فيقول بعضهم لبعض اؤتوا الأنبياء فيشفأ لكم ليريحكم الله من هذا الموقف فيتوجهون إلى الأنبياء مبتدئين بأبي البشر آدم عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله فيطلبون منه الشفاعة في فصل القضاء يعني يطلب لهم من ربه <clears throat> أن يقضي بينهم بالجزاء على أعمالهم فيعتذر آدم ويذكر خطيئته فيذكر خطيئته خطيئته سيذكر خطيئته التي أكل, أكل من الشجرة وقد نهاه الله عن الأكل منها وهكذا كلما أوتوا آه، كلما أوتوا كلما كلما أتوا إلى نبي من الأنبياء فسألوه أن يشفع فيهم ليريحهم الله من الموقف اعتذر وذكر خطيئة وذكر خطيئته إلا عيسى ابن مريم فإنه يعتذر ولم يذكر خطيئته وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي من شدة الموقف ولعظمة الهول Donc euh, le chef explique ici qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe et la réfutation de la shubha des mouchriquins au sujet de, euh, du fait que les croyants vont demander l'aide des prophètes au jugement dernier. ils vont, ils vont demander leur secours. Donc euh, le chef il dit, donc leur shubha, shubha de ces gens-là, qu'il mentionne, c'est-à-dire de, de, dire que les gens au jugement dernier vont demander l'aide et le secours des prophètes, c'est une shubha qui est fausse. Parce que les prophètes au jugement dernier, hein, les prophètes que les gens vont appeler au secours au jugement dernier seront vivants, ils seront là, ils seront présents. Donc, et les gens, eux aussi, alors leur seront vivants et ils seront debout, en train d'attendre que Allah euh, juge entre eux. Donc, étant donné qu'ils vont attendre pendant très longtemps debout, au jour du, au jour du jugement dernier, dans un verset, il y a la mention de la date de 50 000 ans, hein. donc euh, c'est un jour qui dure 50 000 ans, donc c'est un jour très long. Donc, euh, ils auront une longue, une longue période de temps à attendre et donc c'est difficile pour eux. Alors, ils se disent l'un, ils se disent les uns les autres, allons, voir euh, un prophète pour qu'il puisse euh, demander l'intercession pour nous, pour que Allah nous repose de ce, de cette longue attente debout, hein, parce qu'il n'y a pas de, bien entendu, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de, de, de, de sofa pour s'asseoir là, c'est pas une salle d'attente, c'est t'es debout puis il faut que tu attendes. Hein. Et non seulement ça, hein, comme le chef il dit, ils sont debout à attendre et ils sont dans leur propre sueur en train de transpirer à cause de la proximité du soleil ce jour-là. Donc ils transpirent et la, la, transpiration qui, qui leur monte parfois jusqu'au nez même, d'accord, jusqu'à la bouche. Donc il y en a qui se noient même dans leur sueur et ils attendent, et donc ils se disent, allons voir les prophètes pour que, pour qu'ils puissent intercéder en notre faveur, pour qu'ils demandent à Allah de, euh, nous, de nous donner un repos, yani, de cette attente qui est très longue. Et donc ils se dirigent, euh, en, commençant par le prophète, le premier, c'est Adam, salam, le père des, des êtres humains. Et c'est un prophète parmi les prophètes d'Allah et il lui demande l'intercession pour que Allah établisse le jugement entre eux, pour que les récompenses commencent à être, euh, ou bien que les gens commencent à être rétribués selon leurs actions. Mais Adam, il va s'excuser et il va mentionner la faute qu'il a commise, c'est-à-dire qu'il a mangé de l'arbre. Et Allah lui avait interdit de manger de cet arbre. Alors à cause de ça, il dit je m'excuse, mais demandez à quelqu'un d'autre que moi. Et à chaque fois qu'ils arrivent à un autre prophète, et qu'ils demandent à ce prophète d'intercéder en leur faveur, eh bien ce prophète s'excuse et il mentionne une faute qu'il a commis, qui, euh, qu'il a commis, excepté Isa, salam. Lui, il ne mentionne pas de faute, mais il dit toutefois, allez demander à prophète, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il, euh, il dit, le cheikh il dit, ce jour-là, chaque, chaque prophète dit nafsi, nafsi, c'est-à-dire il ne pense qu'à lui-même, il dit moi, moi, c'est-à-dire chacun se, se, préoccupe de sa personne ce jour-là, d'accord euh, Excepté le prophète Mohammed sallallahu c'est lui qui il va dire c'est-à-dire c'est moi qui, c'est pour moi celle-là, d'accord ou bien je suis pour elle c'est-à-dire c'est moi qui va pouvoir répondre à cette euh, à cette situation-là puis demander l'intercession à Allah donc <clears throat> ce jour-là est tellement sérieux et tellement grave que chacun n'a de préoccupation que sa propre personne. Jusqu'à ce que le cheikh dit jusqu'à حتى ينزل الطلب بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها okay. لأن الله قد وعده ولا يمكن أن ينال الشفاعة في فصل القضاء أحد غيره أبدا لأن الله تبارك وتعالى قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا donc ça c'est la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est lui le seul qui va être capable ce jour-là wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh c'est lui seul ce jour-là qui va être capable de se présenter devant Allah pour demander l'intercession, et c'est la position qu'on appelle Al-Maqam Al-Mahmoud, hein, le statut de gloire, ou la position de gloire. Et c'est marqué dans le verset 79 euh, du verset Al-Isra, c'est-à-dire qu'il se peut que ton Seigneur te mette dans une position de gloire. Hein Donc euh, le chef il dit sallallahu خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يحمده عليه الأولون والآخرون فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الشفاعة الطويل euh, فينزل الله فينزل, فينزل الله تبارك وتعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله فيفصل بين الخلائق فيجازيهم على أعمالهم وينقسمون إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير فهذه الشفاعة طلب الحي من الحي وحياة الآخرة حياة حقيقية جاءت الأخبار الصادقة عنها في نصوص الكتاب والسنة وهكذا شفاعة الحي في الدنيا للحي فيما يقدر عليه الشافع لا حرج فيها ولا مانع منها donc le cheikh dit que euh, dans ce verset là le verset 79 du, de Surat al-Isra Allah s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam hein, et il le glorifie et, et c'est-à-dire que cette position-là que le prophète sallam va avoir au jugement dernier, tout le monde va euh, avoir des éloges pour lui et des louanges pour lui à cause de cette position-là, parce que en fait c'est lui qui va faire en sorte que les gens seront euh, pas épargnés, mais plutôt, disons, euh, ils auront un, certain apaisement du fait que le, jugement commence et qu'ils vont pouvoir passer par la suite euh, à une autre étape, Inch'Allah. donc, à cause de ça, tout le monde, les premiers et les derniers seront reconnaissants et ils vont, disons, avoir, ils vont glorifier le, prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de ça. Et donc le prophète sallallahu alayhi sallam, comme c'est mentionné dans le hadith très long, le hadith au sujet de l'intercession, shafa'a, hein, c'est mentionné qu'il va intercéder. Et Allah subhanahu wa va descendre d'une façon réelle qui convient à sa majesté, et il va juger entre ses créatures. Et il va récompenser et rétribuer chacun selon les actions qu'il a fait, et il va diviser l'humanité en deux groupes. Un groupe au paradis et un groupe en enfer, comme c'est mentionné dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim. Après, le Cheikh il dit, cette intercession-là, <clears throat> donc de demander la demande d'une personne vivante à une autre personne vivante, euh, donc c'est ça, c'est de demander qu'une personne, qu'une personne qui est vivante demande à une autre personne vivante, euh, c'est quelque chose qui est permis. Et il dit que la vie de l'au-delà, c'est une vie réelle. C'est-à-dire la vie, comme maintenant on vit maintenant, c'est une vie réelle. Et la vie qu'on vit lorsqu'on est ressuscité après la mort, ça aussi également c'est une vie réelle. Hein et donc on, on pourra, on, va pouvoir se, dans l'autre monde, comme au jugement dernier par exemple, intercéder les uns pour les autres si on est capable. C'est-à-dire si Allah nous donne la permission. Hein? et donc le prophète صلى quand, quand quelqu'un va demander ce jour-là au prophète عليه sallam d'intercéder auprès d'Allah en sa faveur, c'est pas comme si quelqu'un aujourd'hui qui va demander au prophète alors qu'il est mort dans ce monde, ou bien qu'il est absent. Ça c'est quelque chose qui est totalement différent. Et eux les mushrikines aujourd'hui, et ils essaient d'utiliser cette choubha pour essayer de dire que c'est permis. C'est-à-dire, ils disent, regardez, au jugement dernier, on va être capable de le faire, on, va, on, va, on a le droit de le faire, donc ça veut dire qu'on a le droit de le faire maintenant encore, maintenant, aujourd'hui, on a le droit de le faire aussi. Hein et ça, c'est complètement faux, parce que notre monde, c'est notre monde, c'est dans une dimension, on vit dans une, dimension, et le prophète sallam, il est dans le barzakh, il est dans le monde, disons, entre, entre l'akhira et la vie d'ici-bas. Et donc, les, règles qui s'appliquent dans notre monde, elles ne s'appliquent pas dans le monde du barzakh. Et on ne peut pas donc faire de comparaison ou des analogies entre ces deux-là. On n'a pas le droit de demander à quelqu'un, après qu'il soit mort, quoi que ce soit. Mais de demander à une personne qui est vivante, qui est présente, qui est capable de faire quelque chose pour nous, il n'y a pas de shirk là-dedans. D'accord Et comme il dit ensuite également, le cheikh طيب، إذا لا دليل للمشركين القائلين إن إن شفاعة الأنبياء يوم القيامة شفاعة وشفاعة الناس في قضاء الحاجات فيما يقدرون عليه دليل لهم على جواز الاستشفاء بالغائب الحي في الأمور سواء التي يقدر عليها المخلوق أو لا يقدر عليها لأن طلب الشيء لأن طلب شيء من رجل غائب غلو فيه والغلو هلكة أما إن طلبت الشفاعة من حي حاضر فيما يقدر عليه البشر فهذا جائز كما أسلفت آنفا أو قريبا oui كما ça donc comme on vient de le dire il n'y a pas de, il a pas de dalil il n'y a pas de preuve pour ceux qui font le shirk aujourd'hui en prétendant qu'ils vont pouvoir demander au prophète au jugement dernier. Donc, euh, on n'a pas besoin de le répéter encore, je pense que ça a été compris. Le chef dit أما إذا كان الدعاء والاستشفاع بميت فإنه يحمل على لا يحمل عليه إلا الغلو في الصالحين. Hein? Donc, euh, lorsque quelqu'un demande à une personne qui est absente, qui est à des kilomètres, comme toi tu es à Montréal, puis l'autre est en Afrique, et là tu l'appelles, viens m'aider ou quelque chose comme ça, ça c'est parce que tu as exagéré au sujet de cette personne, comme on a dit tout à l'heure, et tu as cru qu'il connaît le rêve. Sinon tu vas pas lui, tu vas pas lui, lui, crier ou lui demander quelque chose comme ça, de, de venir en à ton secours. Et le fait que tu demandes l'intercession ou le, que tu appelles quelqu'un qui est mort, la seule chose qui peut pousser quelqu'un à faire ça, c'est qu'il a exagéré encore une fois au sujet des hommes pieux et des hommes vertueux, et qu'il lui a donné des attributs ou des caractéristiques qui sont au-dessus de, euh, son, de, sa, de, sa, de ce qu'il mérite vraiment. C'est-à-dire, ils l'ont élevé à un niveau de divinité. Et ça c'est, bien entendu, c'est haram et ça rentre dans le shirk. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. الشيخ يدي et il se peut que le chef dit وقد يكون المدعو صالحا وقد يكون قبرا وهميا ليس له حقيقة فزين لهم إبليس الاستغاثة به والاستعانة به ونداءه فمن فعل ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر الذي إن مات عليه صاحبه صار خالدا مخلدا في النار بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية شيخ الزي دونك آه، si la, personne que l'autre invoque, si quelqu'un invoque une personne euh, pieuse, que ce soit une tombe réelle ou une tombe imaginaire, parce que c'est ce qui est arrivé souvent, les gens ont euh, parfois fait des tombes pour des personnes pieuses qui sont symboliques. C'est-à-dire, qu'il n'y a personne qui est vraiment enterré dans ces tombes-là. C'est seulement des tombes symboliques. Par exemple, euh, comme je sais pas, je pense que je l'ai déjà mentionné, mais euh, je lisais ça dans un livre, Abdul Qadir al-Jilani, il a des tombes dans presque tous les pays musulmans. D'accord Donc ça veut dire que euh, c'est impossible qu'il ait été enterré à toutes ces places-là en même temps. D'accord Donc la plupart de ces tombes, c'est seulement des tombes symboliques. Les gens ont voulu avoir comme une sorte de tombe dans leur pays pour qu'ils puissent y aller facilement peut-être, ou bien en son honneur, ils ont construit une kubba ou un dôme à cet endroit-là. Hein. Donc, euh, wa wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, à cause de ça, ils s'imaginent, euh, et ils vont à cette tombe-là qui n'est même pas réelle. Euh, imaginez si c'est réel, c'est shirk. Alors, imaginez quand quelqu'un va à une tombe, il s'imagine que, ou il pense que c'est une tombe d'une personne, alors qu'il n'y a même pas personne enterrée à cet endroit-là. Et même il y a, des, il y a des, des, histoires qui ont été racontées que à certains endroits où les gens allaient à des, certaines tombes, quand ils ont déterré euh, l'endroit où il y avait la tombe, ils ont creusé pour, je sais pas, soit pour déplacer la, la, tombe ou quoi, quelque chose comme ça. Ils ont découvert que c'était non pas une, un, cadavre ou une tombe euh, des os d'êtres humains, mais c'était des os d'animal. Hein donc, ces gens-là, <laughs> ils allaient évoquer un, être, non pas un être humain, mais un animal, un âne ou quelque chose comme ça. Donc, ça montre des fois, euh, ça montre l'absurdité de, ces gens-là. Et même comme mon frère me racontait dernièrement, qu'en Kabylie, euh, en Algérie, une des parties en Algérie, il y a un endroit où les gens vont, il y a un saint qui est enterré à un endroit qui est très éloigné, et supposément c'est un chrétien. C'est même pas un musulman. D'accord et ils croient que c'est un wali, quelque chose comme ça, donc ils vont aller là-bas. Donc ça veut dire que même pour eux, même des kuffars, ils peuvent être des awliya et des asyad, et ils vont aller demander de l'aide et du secours ou de, des choses de ces hommes-là. Et donc le chef il dit que c'est le shaitan qui leur a embelli de faire ces choses-là, de chercher l'aide et le secours de ces, euh, ces êtres-là, de ces tombes-là, et celui qui tombe dans cette chose-là, c'est sûr que il est tombé dans une forme de shirk majeur. Et s'il meurt sur ce genre de, choses, et donc s'il meurt sur ce genre de choses, il sera euh, parmi ceux qui vont rester éternellement dans le feu de l'enfer, euh, dans le feu de l'enfer, pardon, jusqu'à euh, pour l'éternité. après que la preuve de la révélation ait été établie contre lui. après que la preuve de la révélation ait été établie contre lui. وإذا علمت ذلك ظهر لك بطلان شبه المشركين أهل الغلو في الصالحين وبطل قياسهم قياس استشفاعهم بالموتى وبالغائبين من الخلق على استشفاع الخلائق بالرسل والأنبياء يوم القيامة وعلى استشفاع الحي بالحي فيما يقدر عليه إذا كان حاضرا أو في حكم الحاضر donc le chef il résume tout ce qu'on vient de dire en disant que si tu as compris ça alors tu vois clairement maintenant la fausseté de cette shubha que les mouchriquines utilisent aujourd'hui, ceux qui ont exagéré au sujet des hommes vertueux et des hommes pieux, et leur, leur analogie est fausse. Hein, tu vu que tu vois clairement que leur analogie est complètement fausse. C'est quoi cette analogie C'est l'analogie euh, du fait qu'ils disent que si on a le droit de faire de demander l'intercession des prophètes au jugement dernier, donc on a le droit de demander l'intercession des gens qui sont morts aujourd'hui. On voit, on voit clairement qu'il n'y a, a pas de comparaison à faire entre ça et ça, c'est deux choses différentes également, euh, ils font une comparaison ou une analogie entre euh, quand deux personnes vivantes se demandent l'aide l'un de l'autre. Ils disent, bon, si ça c'est pas cher, donc d'invoquer quelqu'un qui est mort, c'est pas cher aussi. Et ça, c'est une, encore une fois, c'est une analogie qui est fausse. Parce que c'est pas du tout la même chose. Si tu demandes à quelqu'un quelque chose qu'il est capable de faire, tu dis à un frère, euh, est-ce que tu peux m'aider à changer le pneu de ma voiture hein, puis il est juste à côté de toi, puis il sait comment réparer, il est capable, il n'y a pas de problème. Mais si tu as ton, ton, ton Wally qui est euh, en Chine, puis toi tu es à Montréal, puis tu, tu l'invoques, tu lui dis euh, je suis dans un je suis dans un trou, euh, fais-moi sortir ou je euh, je sais pas moi quelque chose de ce genre, j'ai un cancer, guéris-moi ou des choses comme ça. Ça c'est shirk billah. Quand hein. tu lui dis invoque Allah pour qu'il me guérisse alors qu'il est en Chine et toi tu ici, ça, c'est, ça aussi c'est shirk parce que si tu lui demandes ça, ça veut dire tu crois qu'il peut t'entendre à cette, distance-là et ça c'est pas possible pour un être humain. Hein. c'est seulement Allah qui a la, qui a la, l'attribut qu'il est assamir » et qu'il entend tout. Hein. Donc si tu lui donnes cet attribut-là de, de, qui appartient uniquement à Allah, c'est une forme de shirk akbar aussi. <coughs> Le chef il dit, maintenant on passe à une autre partie du livre de Kashf al-Shubuhat, Cheikh Mohammed Abdul Wahab, il continue et il donne un autre exemple de Shubhat que les mushrikin ont mentionné. Il dit ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا فقالوا لو كانت الاستغاثة لو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها ولم يعرضها على إبراهيم Donc, la shubha, c'est quoi C'est soi-disant une histoire qui est apportée au sujet d'Ibrahim. le prophète Ibrahim, lorsqu'on l'a jeté dans le feu. On a jeté Ibrahim, on sait que le père d'Ibrahim a jeté, et, son peuple ont jeté Ibrahim euh, dans le feu parce qu'il avait cassé les, statues, les idoles de son peuple et parce qu'il avait parlé contre ces idoles-là. Donc pour se venger, hein, ils ont voulu jeter Ibrahim dans le feu. Donc, donc l'histoire, l'histoire euh, que les mouchriquins ont mentionnée, ils disent que lorsqu'ils ont jeté Ibrahim dans le feu, euh, Jibril est venu le voir pendant qu'il était dans les airs, pendant qu'il allait tomber dans le feu. Et il est venu le voir et lui a demandé, est-ce que tu as besoin de quelque chose Et Ibrahim a dit, j'ai pas, euh, euh, est-ce que, est que je peux faire quelque chose pour toi Il dit, non, j'ai pas besoin de toi. En gros, dit, j'ai pas besoin de ton aide. Et donc eux, ils ont utilisé ça comme une choubha pour dire, si de demander l'aide de quelqu'un c'était shirk, Ibrahim, euh, Jibril n'aurait pas offert son aide à Ibrahim. Hein ça c'est la choubha qu'ils ont utilisée pour essayer de justifier le fait de demander l'aide des personnes qui sont mortes. Et le cheikh Mohammed il répond, il فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه فإنه كما قال تعالى فيه شديد القوي آه، شديد القوى نعم، شديد القوى فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض آه، والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد, عن بعيد عنهم لفعل ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل وهكذا وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهب له شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتي الله برزق لا منة فيه لأحد فأين هذا من استغاثة من استغاثة العبادة آه، والشرك لو كانوا يفقهون <coughs> Donc le cheikh, il a répondu à cette shubha avec, euh, avec des, des explications claires. Il a dit euh, que ça c'est la même chose que la première chose hein, qu'on a mentionné tout, à, à l'heure à propos de, euh, de, l'intercession pour les prophètes au jugement dernier. C'est la même chose. Euh, parce que Jibril est venu euh, pour lui demander si il pouvait lui profiter dans quelque chose qu'il est capable de faire. Hein? et Allah l'a décrit, l'a décrit Jibril en, disant qu'il est shadidul quwa, c'est-à-dire qu'il a une force, hein, il, est, il, est, doué d'une puissance, d'une force, Allah lui a donné une force très grande. Donc, euh, si Allah, le chef dit, si Allah lui avait permis de prendre le feu avec Ibrahim et tout ce qui est autour, euh, parmi les choses qui, sont autour, la terre et les montagnes, et de la jeter dans, à l'est ou à l'ouest, Jibril l'aurait fait. Et si Allah aurait ordonné à, à, Jibril de prendre Ibrahim et de le mettre dans un autre endroit très loin, Jibril l'aurait fait. Et si Allah aurait ordonné à Jibril de, l'élever dans les cieux, Jibril l'aurait fait. Et il dit ça, c'est comme un homme qui est riche, qui voit un homme qui est pauvre, qui a besoin d'aide, et il s'en va le voir pour lui dire, euh, est-ce que je peux te prêter de l'argent ou bien est-ce que je peux te donner quelque chose pour que tu puisses euh, faire ce que tu as besoin et euh, la personne qui est pauvre dit non je, elle refuse elle dit je veux je préfère être patient et attendre que Allah m'aide et me donne une subsistance que je n'aurai personne à remercier pour cette subsistance acceptée Allah subhanahu wa ta'ala donc, le chef dit, où est-ce qu'elle est l'istirata la, et, l'adoration et le shirk dans cet exemple hein, Si seulement il comprenait. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de shirk dans cet exemple de Djibril avec Ibrahim, parce que Djibril demandait seulement s'il pouvait lui venir en aide dans quelque chose qu'il est capable de faire. Et Allah a donné à Djibril la capacité de faire ça. Donc, il n'y a rien d'impossible. Et en plus, euh, Ibrahim c'est un des prophètes, hein, un des messagers d'Allah. Donc pour lui, c'est normal qu'il voit les anges. Il peut lui demander. Nous, on ne voit pas les anges. C'est pas pareil. C'est pas comme si on peut demander aux anges. D'accord et on va voir maintenant l'explication du Cheikh Zayd, qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet-là. Il dit, لا شك أن في هذا الاستدلال تلبيسا وتضليلا لمن لا يفقهون ولا يفهمون التوحيد. Hein, imaginez les gens qui connaissent pas bien le tawhid. Quand ces gens-là, les mushrikines, parmi ces, ces qui appellent les gens au shirk, quand ils entendent des shubuhat pareils, et qui connaissent pas bien l'islam, connaissent pas bien le Coran et la Sunna, ils se laissent facilement tromper par des arguments comme ça. Et ils vont entendre que, ah, Djibril est venu, il a demandé l'aide, euh, il a demandé si je peux, il peut aider, euh, Ibrahim. Donc ça veut dire que c'est permis de demander l'aide des anges, on peut demander l'aide des salihines et tout. Hein, parce qu'ils ne comprennent pas bien comme il faut le tawhid. Ils ne voient pas la différence entre qu'est-ce qui est shirk, qu'est-ce qui n'est pas shirk. Ça c'est ça le c'est ça le problème. Et donc le cheikh il dit <coughs> لا شك أن هذا الاستدلال تلبيسا وتضليلا لمن لا يفهمون التوحيد ولمن ليس لهم فقه في عقيدتهم فقضية, فقضية إبراهيم عليه السلام الذي ابتلي بعدة ابتلاءات آه، لم لم يبتل لم يبتل بها نبي مجتمعة كما ابتلي بها إبراهيم عليه السلام ومنها تخطيط قومه الرهيب له لما خالفهم في عبادة الأصنام ونهاهم عنها بل حطمها ورأوا بأنه لا يشفي غليل غليلهم إلا أن يقتلوه شر قتله فجمعوا له الحطب وأوقدوا له النيران فلما تأججت آه، قذفوه فيها وهو صابر ثابت على توحيد الله وهنا يجب على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم خصوصا أن يأخذوا العظة والعبرة من هذه القصة ليثبتوا على عقيدتهم ويثبتوا على نهج الحق ويثبتوا على ما هم عليه من خير وإن, وإن أذاهم من أذاهم وإن بلغ الأذى بهم آه، أن تعذب أن تعذب أبدانهم أو تزهق أنفسهم فالثبات على العقيدة أمر مطلوب من كل من كلفه الله عز وجل بعقيدة التوحيد فطلاب العلم حملة الكتاب والسنة السائرون على منهج السلف في الحقيقة أن الله أكرمهم بكرامة يجب أن يشكروه عليها سرا وجهرا ليلا ونهارا بالسلامة من الانحرافات والتحزبات والتعصبات للباطل وأهله وأكرمهم بالسلامة من مناهج معاصرة وفدت إلى الجزيرة العربية تحت اسم, تحت اسم جماعة كذا وجماعة كذا فليحمد الله فليحمد الله طلاب العلم ويعتصموا وليعتصموا بكتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام بالفهم الصحيح لا بالتأويلات والتفسيرات البعيدة التي لا تتفق مع نصوص الكتاب والسنة على الوجه الصحيح ولا تتفق مع فهم السلف الصالح ومنهجهم في العقيدة والعمل Donc, le cheikh ici, il dit des choses vraiment importantes. il dit il n'y a pas d'autre que cet argument-là et cette choubra qu'il jette, c'est quelque chose qui peut euh, tromper beaucoup de monde et égarer euh, beaucoup de gens qui n'ont pas compris le tawhid comme il faut. Et pour ceux qui n'ont pas de compréhension au sujet des questions de al Donc la question de, de Ibrahim, euh, il a été éprouvé par toutes sortes d'épreuves. Hein. Aucun autre prophète n'a été euh, éprouvé par tant d'épreuves réunies que Ibrahim alayhi salam. Euh, et parmi ces épreuves, c'est le complot et la ruse de son peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait contre lui, pour essayer euh, yani de, de le mettre dans le feu, parce qu'il les a contredits au sujet de l'adoration des idoles et qu'il les a interdits, il leur a interdit de les adorer. Et non seulement ça, même il les a détruits. Il, a détruit ses idoles et donc euh, les mouchriquins, quand ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit, pour le crime qu'il a fait, selon eux c'était un crime d'avoir détruit ses idoles, alors ils ont dit, pour qu'est-ce qu'il a fait Il n'y a d'autre punition que de le jeter dans le feu. Alors, ils ont préparé des bûches de bois et ils ont mis le feu dedans, et quand le feu a commencé à être euh, très fort, ils l'ont jeté dedans. C'est comme une sorte de bûcher, ils l'ont jeté dedans pour le brûler, et il a été, pendant tout, le temps de cette épreuve, endurant et ferme sur le tawhid d'Allah, et le Cheikh il dit que ici, il y a une leçon pour tous les musulmans en général, et pour les étudiants de sciences en particulier, euh, qu'ils doivent prendre de cette histoire une leçon, hein, dans cette histoire, de la fermeté sur le tawhid, pour qu'ils restent fermes sur la voie de la vérité, et pour qu'ils ne se laissent pas y aller euh, détourner ou affaiblir à cause de ces épreuves. Donc, qu'ils restent fermes hein, sur la vérité sur laquelle ils sont, peu importe les nuisances de ceux qui vont essayer de leur causer du tort à cause de ça. Et le chef il dit que même si ces nuisances arrivent jusqu'au point où il doit être torturé, hein, dans leur corps ils doivent être torturés, ou même s'ils doivent être même tués pour défendre la cause, ou bien pour, disons, euh, euh, pour euh, défendre le tawhid et expliquer le tawhid aux gens, même s'il doit perdre sa propre vie pour, pour cette cause-là, il doit rester ferme sur sa aqidah, sur sa foi. Euh, et ça, c'est une chose qui est demandée de toute personne euh, à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a euh, donné l'explication ou la compréhension de la croyance du tawhid. Et donc, il dit que les étudiants de sciences, les étudiants de sciences islamiques, qui portent le Coran et la Sunna, le livre et la Sunna, et qui suivent la, méthode ou la voie des salaf salih, euh, eux en réalité, Allah les a anoblis d'une noblesse qu'ils doivent, euh, pour laquelle ils doivent être reconnaissants envers Allah subhanahu Et donc, euh, ils doivent être reconnaissants pour cette euh, que Allah leur a donnée, d'avoir connu, d'avoir pu connaître cette voie, et euh, ils doivent le remercier ouvertement et secrètement, nuit et jour du fait qu'ils ont été épargnés de toutes les déviations et de toutes les sortes de, de bid'a et de groupes, hein, et du fait que certaines personnes, par exemple, qui s'accrochent aveuglément ou qui suivent fanatiquement des, personnes ou des groupes ou des, des jama'at, hein, tel groupe ou tel autre groupe, hein, parmi les groupes contemporains, qui sont arrivés, il dit, qui sont arrivés en Arabie, dans la péninsule arabe, en Arabie Saoudite, sous différents noms, hein, on sait de quel groupe il parle, ils parle des Ikhwan, et il parle des et parle de tous les autres Jama'ats qui sont apparus récemment, qui étaient inconnus avant le, le 20e siècle, la plupart n'existaient même, même pas, c'est des groupes récents, et Oui, la, ouais, c'est, c'est, le fondateur, c'est 1900, il a fondé ça en 1927, ça veut dire que c'est récent là. Et Ikhwan, c'est une année après, 1928, Donc ça veut dire c'est arrivé comme, presque en même temps. Là. Et donc c'est des, choses récentes, ça n'existait pas dans le monde musulman ces groupes-là, ces jama'at-là. Euh, c'est une chose dans l'histoire de l'islam qui est une innovation, c'est quelque chose qui n'existait pas. Des, gens qui se forment un groupe, puis qui réunissent des gens, puis qui appellent, qui appellent les gens à les suivre. Euh, de cette manière-là, dans le monde musulman, dans l'histoire de l'islam, ça n'existait pas sauf chez les soufis, peut-être qui forment des taureaux et tout ça. Et à part ça, on n'a jamais connu ça dans les pays musulmans. Donc, euh, c'est pour ça que le chef dit que nous, on est, on a été, euh, disons, honorés par Allah subhanahu wa du fait qu'on a été épargné de ces euh, groupes-là et que on doit remercier Allah subhanahu wa de ça et on doit s'accrocher au livre d'Allah subhanahu wa et à la sunna authentique de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la compréhension authentique et non pas aux fausses interprétations qui sont très très loin et qui ne sont pas basées sur les bases du Coran et de la Sunna hein, et, donc euh, et qui ne sont pas en accord non plus avec la compréhension des salaf salih et ni de leur manhaj ni de leur aqidah et ni de leur euh, application leur façon d'appliquer euh, l'islam Donc, euh, Alhamdulillah, euh, Rabbil Alameen. Et après, le chef, il continue, il dit, أقول إن الله تبارك وتعالى أكرم هذا الصنف من طلاب العلم بكرامة يغب يغ يغبطون عليها يغبطون عليها ويحسدهم عليها الحاسدون فالثبات الثبات عليها والدوام بقية الحياة على عقيدة التوحيد وعلى منهج الحق سواء في باب العقيدة أو في باب العبادة أو في المعاملات أو في الأخلاق والسلوك أو في باب منهج الدعوة أو في باب الجهاد آه، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو قضية الولاء والبراء هذه الأمور أصول من أصول هذا الدين إذا سار عليها الطالب على منهج السلف الصالح فقد فاز فوزا عظيما إذا صبر واحتسب وكل من سار على الحق دعا إلى ودعا إلى الحق وعمل بالحق فلا بد أن يؤذى في هذا السبيل إذا أوذي في هذا السبيل فعليه أن يتأسى بأهل الصبر وأهل الاحتساب كما فعل إبراهيم عليه السلام فقد كتفت آه، فقد كتفت يداه ووضع في ووضع في المنجنيق ثم ألقي في النار وهو لا يزيد أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فأوحى الله تبارك وتعالى وأصدر أمره الجليل إلى النار بقوله الحق قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين Donc, euh, le chef il dit donc, Allah subhanahu wa ta'ala a anobli les tulab al-ilm de cette noblesse et les autres sont jaloux d'eux à cause de cette grâce que Allah leur a fait, hein, du fait qu'ils ont été bénis par le fait qu'ils ont suivi le bon manhaj et la vérité. Donc, faites preuve de fermeté et soyez fermes sur cette vérité et sur ce manhaj que vous avez jusqu'à votre mort, jusqu'à la fin de votre vie, restez sur cette aqidah du tawhid, sur la voie de la vérité. Peu importe que ce soit dans la question de aqidah, ou dans les questions de ibadah, d'adoration, ou dans les questions de mu'amalat, des interactions avec les autres, dans le commerce, dans le mariage, dans le divorce, dans les autres questions des interactions avec les autres dans la vie. Dans, euh, peu importe que ce soit dans les questions qui ont rapport avec le akhlaq et le suluk, c'est-à-dire les comportements, les manières à adopter, comment agir avec les autres, toutes ces choses-là, euh, il faut toujours retourner au manhaj des salaf pour connaître la vérité à ce sujet-là. Euh, également dans la question de comment faire le Darwa dans la question de comment faire le djihad, dans la question de comment ordonner le bien, interdire le mal, dans la question de al-wala wal-bara, quand on s'associe à des gens, quand on se désavoue de certaines personnes, hein, qu'est-ce qu'on doit, doit suivre, comment on doit appliquer ces principes-là, parce que ça c'est tous des fondements, les chers dit ce sont des fondements parmi les fondements de la religion, et les gens qui ont dévié en, en grande partie, ils ont dévié dans ces questions-là, dans le manhaj. Hein Les questions de aqidah, mu'amalat, akhlaq, suluk, manhaj, da'wah, jihad, amr bil ma'ruf, nahi al munkar, wala wa toutes ces choses-là, c'est les choses qui ont fait que les gens ont dévié dans notre, à notre époque. Pourquoi Parce que au lieu de retourner au Coran et à la Sunna, dans ces choses-là, ils, ils sont retournés à d'autres principes établis par des êtres humains et non pas par euh, le Coran et par la Sunna et, par non pas par les, salafiens, Donc c'est ça le problème. Et le chef il dit que euh, euh, si la personne qui recherche la science, elle suit la voie des salafs dans tous ces principes-là et dans toutes ces questions-là qu'on a mentionnées, il va avoir le succès. C'est certain qu'il va avoir un énorme succès s'il fait preuve de patience et d'endurance dans ces choses-là et qu'il espère, et qu'il espère en la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir fait ces choses-là. Et donc le cheikh il dit que toute personne qui marche et qui suit la vérité et qui appelle à la vérité et qui agit dans la vérité, il, faut absolument qu'il ait des épreuves sur ce chemin-là et sur cette voie-là. Et donc, lorsqu'il va être éprouvé et lorsqu'il va être, euh, lorsqu'on va essayer de lui faire des nuisances ou du mal dans ce, chemin-là, il doit, en retour, se baser sur l'exemple des gens qui ont fait preuve de patience parmi les prophètes et parmi les salafs. Hein? il, y a, il y a ça aussi qui est une question sur laquelle beaucoup de gens ont dévié, c'est que lorsqu'ils ont appelé à l'islam, ils ont essayé d'appeler les gens à l'islam, ils ont fait euh, les choses comme il faut, supposons qu'ils ont suivi la voie des salafs comme il faut et qu'ils ont été épargnés des formes de déviation que d'autres ont, euh, euh, d'autres ont fait. Il y a l'autre aspect et il y a l'autre partie par la suite, c'est une fois que tu as été éprouvé, comment tu réagis à ces épreuves Hein? il y en a qui ont échoué dans ça. C'est-à-dire une fois qu'ils ont été, qu'on leur a fait de la nuisance ou qu'on les a éprouvés ou qu'ils ont été testés par toutes sortes de tests, ils n'ont pas réagi de la bonne manière par la suite. Leur réaction a été en contradiction avec l'exemple des prophètes. Ils n'ont pas mis leur confiance en Allah et ils n'ont pas euh, fait preuve de, patience. Et ça, ça fait en sorte qu'ils ont réagi parfois d'une manière qui n'est pas euh, en accord avec l'islam. Regardez l'exemple de Ibrahim, par exemple. Qu'est-ce que son peuple a fait avec lui hein? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans une catapulte. Vous connaissez une catapulte Ils l'ont mis dans une catapulte et ils l'ont propulsé hein, dans le feu. C'était un feu immense. Et ils l'ont propulsé dans le feu et il n'a rien dit d'autre que c'est-à-dire Allah nous suffit et c'est lui qui s'occupe le mieux de euh, de nous. si on a besoin d'aide de, quelqu'un, c'est lui le meilleur qui peut s'occuper de nos affaires. Donc Allah a donné un commandement au feu à ce moment-là et il a ordonné au feu de devenir doux et euh, de pas de pas brûler Ibrahim bardel wa salama, c'est-à-dire d'être frais et doux pour Ibrahim. Donc euh, ça veut dire que euh, ils ont voulu faire un, piège ou ils ont voulu faire une ruse contre lui et Allah a fait qu'ils ont été les perdants. Et ça c'est le verset 69 et 70 dans Surah Al-Anbiya, le verset qui parle de, euh, du, du, du fait qu'ils ont voulu le brûler dans le feu. Et le chef il continue en disant هكذا وهكذا كل من ثبت على الحق احتسابا لوجه الله ونصرة للحق وامتثالا لأمر الله عز وجل فإن الله يلقي في قلبه الثبات والطمأنينة واليقين بحسب ما في قلبه من إيمان واعتقاد صحيح وما في قلبه من يقين بالقضاء والقدر وأسوتهم في ذلك رسل الله الكرام وأنبياؤه العظام Le cheikh c'est ça, toute personne qui a été ferme dans la vérité et qui l'a fait pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et dans le but de faire, euh, de donner la victoire à la vérité, et euh, en suivant l'ordre d'Allah subhanahu wa il va rencontrer Allah, euh, non, ou plutôt Allah va mettre dans son cœur la fermeté et la sérénité et la conviction selon ce qu'il a dans le cœur de foi et de bonne croyance. Euh, et également de ce, selon ce qu'il a dans son cœur de certitude en la prédestination d'Allah et de son décret. Et l'exemple à suivre dans ce domaine-là, leur exemple à suivre dans ce domaine-là, c'est l'exemple des messagers d'Allah et des prophètes d'Allah que Allah a envoyé. C'est eux notre exemple à suivre dans ces affaires-là. Ils ont fait preuve de patience et d'endurance dans toutes les épreuves que Allah leur a données. Le chef dit إذن استدلال المشركين على جواز استغاثتهم بالأولياء وأصحاب الأضرحة ولجوئهم إليهم في قبورهم وفي مواطنهم بذلك العرض العرض المزعوم من جبريل على إبراهيم أن يشفع له استدلال غير صحيح وإنما هو استدلال باطل وتدليل للناس حتى يوقعوهم في الشرك الأكبر عياذا بالله من دعاة الضلال الذين لا يخجلون من قبيح الأقوال والأعمال وليس عندهم استحياء al Le cheikh il dit que donc l'argument des mushrikines, quand ils utilisent cette histoire pour essayer de prouver qu'on a le droit de chercher le secours des, des et des gens qui sont dans les tombes, et qu'on a le droit de se tourner vers leur tombe euh, ou l'endroit où ils sont enterrés, en essayant d'utiliser l'histoire qui est attribuée à Jibril euh, et à Ibrahim, que Jibril avait offert à Ibrahim de lui venir en aide, et qu'il prétendent que ça c'est une preuve pour essayer de dire on a le droit de demander l'aide des gens qui sont morts ou des awliya, le chef il dit ça c'est une, fausse preuve, c'est-à-dire c'est une fausse façon d'argumenter parce que euh, c'est un argument qui est complètement faux, il n'y a pas de preuve en réalité là-dedans. C'est quelque chose qu'ils utilisent uniquement pour égarer les gens et pour les faire tomber dans le shirk majeur, le shirk akbar que Allah nous protège. Après, il dit, et ça c'est une des ruses des gens de l'égarement, qui n'ont pas honte de dire des choses laides et de faire des mauvaises actions, hein, et ils n'ont pas non plus de gêne envers Allah subhanahu wa ta'ala al-kabir al-muta'al, le très grand, le très haut. Donc, euh, le chef dit, وهذه القصة أعني عرض آه، جبريل على إبراهيم ليقضي حاجته قد ضعفها كثير من أهل العلم وعلى فرض صحتها فإن الله قد أعطى جبريل من القدرة والقوى ما تحدث عنه القرآن حيث سماه في القرآن الكريم قويا أمينا ولما أراد الله أن يهلك قوم لوط أمر جبريل عليه السلام أن يرفعهم على جناحه وهي قرى عديدة وهي هي ومن فيها وما فيها على طرف جناح من أجنحته حتى علا بها إلى عنان السماء ثم قلبها فجعل الله عاليها سافلها وأتبعها حجارة من سجين منضود ثم آه، ومن غير شك أن جبريل عليه السلام عظيم الخلقة فقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام على سورته التي خلق عليها وقد ملأ ما بين الخافقين الخافقين فكونه يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليقيه شر أولئك الأعداء إما بأخذه ورفعه إلى السماء وإما بإبطال كيدهم وإهلاكهم إذا أمره الله تبارك وتعالى فهذا ليس بغريب وليس ببعيد على هذا الملك الجليل الذي أعطاه الله من القوة من ومن عظيم الخلقة ما تحدثت عنه ما تحدثت عنه نصوص الكتاب والسنة ووثائق التاريخ Donc ici le chef il dit cette histoire qui est attribuée à Jibril et à Ibrahim. Hein, beaucoup de ulama ont mentionné qu'elle n'est même pas authentique en partant. Donc ça c'est une des exemples qui montre que les gens de, de bid'a et de shirk souvent ils se réfèrent à des histoires qui ne sont même pas authentiques pour essayer de justifier qu'est-ce qu'ils font. Et le chef il mentionne que beaucoup de ulama l'ont mentionné comme étant da'if. <coughs> comme par exemple l'imam al-Barawi dans son tafsir, euh, et euh, Ibn Taymiyyah il l'a mentionné comme étant da'if également, et le Cheikh Mohamed Nasruddin al-Albani dans Silsilat al-Ahadith al-Da'ifa, le volume 1, page 74, euh, il l'a également mentionné comme étant da'ifa. Donc il y a plusieurs ulama qui l'ont mentionné, mentionné comme étant da'if également Ibn Rajab et Ibn Kathir euh, dans son tafsir et dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya et l'imam Al-Qurtubi dans son tafsir aussi. Donc il y a beaucoup d'éléments qui l'ont mentionné comme étant da'if. Et le cheikh il dit <coughs> que même si on supposait qu'elle était authentique, hein, euh, il n'y a pas de preuve pour eux dans cette histoire-là, parce que Allah a donné à Jibril une grande force une grande capacité, et le Coran en parle de cette force. Dans plusieurs versets dans le Coran, Allah il a appelé Jibril dans le Coran comme étant euh, qawiyan aminan, c'est-à-dire qu'il est fort et fiable, yani honnête et fiable. Euh, quand Allah avait, a voulu euh, détruire le peuple de Lot, parce qu'il pratiquait euh, la sodomie et l'homosexualité, Allah a envoyé Djibril à, son, à ce peuple pour les détruire. Et Djibril, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris euh, tous ces petits villages-là avec le bout de son aile, il l'a élevé dans, les, dans, le ciel et il l'a il l'a renversé. Euh, il, a, il, a mis il les a mis sans dessus dessous, hein. le dessus, il les a mis en dessous le, dessous, le, haut en bas et le bas en haut. <laughs> Ça vous les a à l'envers. C'est-à-dire, hein, hein. et en plus, il a fait tomber sur eux des pierres, hein, min Et donc, il n'y a pas de doute que Jibril est gigantesque dans sa création. Le prophète sallallahu alayhi sallam a dit qu'il l'a vu dans son état naturel, comment Allah l'a créé, et qu'il a rempli euh, l'horizon yani, hein, par sa grandeur et dans un hadith on dit que il a 600 ailes il a 600 ailes et avec un seul de ses ailes il, il peut couvrir les cieux et la terre avec un seul de ses 600 ailes donc c'est pour dire que dites-vous qu'il est énorme dans sa création et donc euh, yani, euh, si Allah voulait l'envoyer à, à, à Ibrahim sauver Ibrahim de, ses ennemis, eh ben, c'est quelque chose qu'il aurait pu faire sans difficulté. Pour le, pour le sauver de, des, pièges ou des, complots de ses ennemis. Et donc c'est pas quelque chose d'étonnant, ça n'aurait pas été quelque chose d'étonnant, ni quelque chose d'impossible euh, pour cet ange que Allah, à qui Allah a donné de la force et une grande euh, création, une grande œuvre Et il l'a créé d'une façon euh, gigantesque également. Et donc, comme on a dit, il y a beaucoup de textes du Coran et de la Sunna et des preuves historiques qui montrent ces choses-là. Après le chef il dit ولنختم ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم ok là le chef il passe à l'explication d'une question qui a rapport avec al-ikrah. Si je ne me trompe pas, c'est de, ça qu'il veut parler. Euh, et de certaines excuses des, des, On a presque fini, il ne reste pas beaucoup de pages.